goizeko pare hori uh, eh, izi argi izan da. Uh, uste dut uh, eh, astapenetik uh, tanto hartio uh, uh, ezen uh, bat ritmoa, baina uh, tantoaren atxikatzia uh, gakoa zen. Eta baginakien hor uh, uh, ogoi, tantoetan, ogoi pasat, pasaturik. behar bat alde bat uh, akituko, uh, zen eta eta goizeko tale hori akitu da, eta finitu dugu uh, lasai, lasaiki. Zabiek uh, eh, partida eh, gaitza ginu, uh, badu besoa zigarrizia, eta dugu uh, uh, naina e-, egin, guk ere akitoak eginen, baina hola uh, finitzen da.